islom tarixi, sahobalar hayoti, rijollar sirati, jihodi ham vafoti. Bu islom Biz Abdullah ibn Zubayr radhiyallahu anhu ni davrini tanlagan. Hayya Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijollar sirati, jihodi ham vafoti. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الله بن الزبير بو خالتنا eshitgandan keyin Abdullah ibn Zubayr darhol amirni oldiga boradi. Abdullah ibn Zubayr aytadiki, Abdullah ibn Sarhga siz orqada o'tirmasligingiz kerak. Qo'mondon degan birinchi safda turadi. Dedida birinchi safga olib keldi. Va ayting, kim menga Gregorisni boshini olib kelsa 100 ming tillo tangalari va uni qiziga uylantirib qo'yaman deb aytdi. Allohu akbar. Shundan keyin Abdulloh ibn Sa'd Abdulloh ibn Zubayrni bu fikrini ma'qulladida va e'lon qildi. Kim menga Jorjusni boshini olib kelsa 100 ming dinar tillo tangalar va uni qiziga uylantirib qo'yaman deilgandan keyin vaziyat juda keskinlashdi kofirlar tarafga va majbur bo'ldi Jorjus safni oxiriga borib turishlikka. Allohu akbar. Shu holatda jang davom etadi. Lekin Jorja ham qatl qilinmadi, Abdullah ibn Sar ham shahid qilinmadi. Yana o'shanday jang davom etgandan keyin Abdulloh ibn Zubayr qo'mondan Abdulloh ibn Sa'dni oldiga boradi. Bu qanday jang bo'ldi? Bu jang emas. Ertalabdan peshingacha jang qilasizlar, keyin dam olasizlar, keyin yana jang qilasizlar. Bu jang emas. Deganda Abdulloh ibn Sa'd biror bir fikring bo'lsa, ayt, shuni qilaylik. Abdulloh ibn Zubayr menda bir fikr bor. Qanday fikr? Siz bir katiba ya'ni bir kichkina guruh atriyatcha qo'yasizda qachoniki ikki taraf jang qilib dam olishlikka o'tgan vaqtida peshin ham undan keyinmi o'sha atriyat kichkina katibacha kelib kofirlar bilan yana jang qiladi nima foydasi bor deganida abdulloh ibn zubayr aytadiki dushmanni charchatasiz abdulloh ibn saad yaxshi fikrga o'xshayapti dedida o'sha guruh katibachaga sen qo'mondon bo'lasan deb ajratdi. Ertalab bo'lganida jang boshlandi. Har ikki taraf shiddat bilan jang qildi. Lekin doimgidek peshin vaqtiga borganida ikki taraf rohatlanishlik uchun, dam olishlik uchun o'z-o'zidan öz orqaga qaytdi. Shu payt Abdulloh ibn Zubayr o'ziga ajratilgan katiba bilan atriyat bilan kofirlar taraf keladi. Lekin Abdulloh ibn Zubayr avvalda turib keladida Abdulloh ibn Zubayrning qo'lida qilich yo'q. Qilich hanuz o'zini qinida turibdi. Kofir taraf ibu rasul, ya'ni elchi, elchi ekan deyishdida sekin asta o'rtani ochishdi. Odatda rasulga elchiga o'lim yo'q, elchi bilan albatta bir gaplashish kerak. Kofir o'yladi-da bu elchi dedi. Darhol o'rtani ochib to Jorja o'tirgan yergacha yo'lni ochdi. Abdullah ibn Zubayr o'zi sekin asta Jorja o'tirgan haymaga keldi. Jorja maishat parastlik bilan aroq, sharob atrofida raqqosalar bilan o'tiribdi. Bu yoqda jang bo'lyapti. Boshliq Jorja kayf safo bilan mashg'ul. Abdullah ibn Zubayr to'g'ri Jorjani oldiga kiradida, darhol qilichini chiqaradida, Jorjani qatl qiladi. Allohu akbar. Kofirlar ajablandi. I bu xila bo'ldi-ku. Abdullah ibn Zubayr aytdiki, men rasul emasman. Hech qaysingizga men rasulman deb aytmadim, ya'ni elchiman. Darhol kofirlar Abdullah ibn Zubayrni muhosara qiladi. Musulmonlar ham bu avvalgi tarafdan hujumga o'tishadi. Abdulloh ibn Zubayr endi muhosirada qoldi, askarni oxirgi qismida. Lekin qattiq jang qilib Abdulloh ibn Zubayr hujum qilib dushman safini yorib, yorib, yorib yana musulmonlar safiga qo'shilishlikka muvaffaq bo'ladi. Allohu akbar. Qachoninki bu mag'lubiyatni, Rum mag'lubiyatni eshitgan Qostantiniyadagi Xiraql bu xabar og'ir bo'ldi. Sababi Afrikaga qo'ldan boy berilayotgan edi musulmonlar tarafiga. Darhol Qostantiniyada Xiroqil barcha kuchlarni yana yig'di va hazimatga uchrab chekingan kuchlarni ham yig'dida dengiz usti bilan, ya'ni kemalar bilan musulmonlar tarafga hujum qilishlikni va bu hujumda o'zi boshchilik qilishlikni ta'kid qildi. Abdulloh ibn Sa'dga bu xabar yetgandan keyin bu ham qo'ldan kelgancha kemalarni yig'dida Tunus Tunis tarafga yetib kelguncha Heroqil biz ham kemalar bilan qarshi olishligimiz kerak. Agar qirg'oqqa yetib keladigan bo'lsa, darhol bular tushishlikka muvaffaq bo'ladi, dedi-da Abdulloh ibn Sa'd ham kema bilan jang qilishlikka kirishdi. Abdullah ibn Zubayr ham Taban bu askarlarning ichida bor edi. Birinchi bo'lib tarixda bahr, ya'ni dengiz ustida kemalar bilan jang qilgan kun Abdullah ibn Sa'd va Abdullah ibn Zubayr ishtirokida bo'lgan. Shuning uchun bu jang Ma'rakat Zati Sawariya deb nomlanadi. As-Sawari bu kemani o'rtasiga o'rnatiladigan kema yelkanlarini ushlab turadigan ustunni aytadi. Kemalarni ko'pligidan dengizga bir nazar tashlaydigan bo'lsangiz, faqat dengizda kema yelkanlari ko'rinardi. Dengiz ko'rinmas edi. Kemani ko'pligidan kema yelkanlari ko'rinardi. Shuning uchun bu ma'raka shunday deb nomlangan. Tabaan u davrlarda to'plar bo'lmagan, havon bo'lmagan, zambareklar bo'lmagan. Qanday qilib jang qilingan? Dushman kemasi musulmonlar kemasini yaqiniga keladida bir-biriga yopishadi. Yopishgandan keyin u kemadagi odamlar bilan bu kemadagi odamlar qilichbozlik bilan jang qilgan. Yoki bo'lmasam kamonbozlik bilan yoki bo'lmasam nayza otishlik, uloqtirishlik bilan jang qilgan. Abdullah ibn Zubayr kiymasi qodir bo'ldiki, Konstantin Herakl turgan kiymaga yaqinlashlik. Abdullah ibn Zubayr guruhini kiymasi Herakl kiymasiga yapishgach hujum boshlandi. Musulmonlar tarafidan Herakl'ni o'ziga hujum boshlandi. Abdullah ibn Zubayr hattoki Herakl'ni yaqiniga borib hujum qilishlikka muvaffaq bo'ldi. Hiroqil musulmonlar tarafidan jarohat oldi. Qachoninki o'limni ko'rgandan keyin Hiroqil o'zini suvga otdi. O'zini suvga otgandan keyin Rumliklar tarafidan bo'lgan kema yana biri bu Hiroqilga yaqin turgan edi. Darhol Hiroqilni qutqarishdida orqaga qarab chekinishga majbur bo'ldi. Tarixda birinchi bo'lib dengiz ustida kemalar bilan jang qilgan jangdagi zafar Abdulloh ibn Zubayr sababli bo'ldi. Allohu akbar. Shu bilan Rum imperiyasini vujudini Afrika shimolidan Rum imperiyasini tak tugi bilan qulatishlikka majbur qilishdi. Undan keyin Usman radhiyallohu anhu Abdulloh ibn Zubayrni chaqirtiradi. Abdullah ibn Zubayr oldimda turishliging kerak. Madinada shu holatda Abdullah ibn Zubayr Usmon radhiyallohu anhu ni oldida turadi. Shu vaqtda Forsda yana qo'zg'olon muvaharatlar boshlanadi. Chunki Fors islom tarafidan fath qilingan, lekin bu yerda majusiylar tamomiy yo'q bo'lib ketmagan edi. majusiylar borligi bu yerda yana qaytadan qo'zg'alon bo'lishligini, muvaharat bo'lishligiga sabab bo'ldi. Usmon radhiyallohu anhu ikkita guruh qilib yuborgan Forsga ikkinchi guruhdagi qo'mondan Abdulloh ibn Zubayr bo'ladi, madad kuchlari qilib jo'natgan edi. Abdulloh ibn Zubayr va avvalgi guruh bu qo'zg'olonni bosishlikka muvaffaq bo'ladi. Undan keyin Jorjiston, Gruziya. Gruziya ham fath qilingan edi. Bu yerda ham qo'zg'olon ko'tarildi. Abdulloh ibn Zubayr ham bu qo'zg'olonda Jorjiston, ya'ni Gruziya qo'zg'olonini bosishlikka hissa qo'shgan kishi bo'lgan. Abdulloh ibn Zubayr doim madad kuchlarini boshlig'i bo'lib Madinada tayyor holatda turardi. Qachonki musulmonlar madad kuchlariga hojatlari tushsa, Usmon radhiyallohu anhu Abdulloh ibn Zubayrni madad kuchlari qilib jo'natar edi. Shu holatda hayot davom etar edi. Futuhatlar kengaygan, hattoki hijratni 34-yiligacha. Hijratni 34-yilida eng katta shovshuvli hodisa bu Usmon radhiyallohu anhu ni qatl qilinishlik hodisasi ro'y bergan edi. Usmon radhiyallohu anhu ni qatl qilinishlik fitnani boshchisi bu Abdullah ibn Saba yahudi Ibn Sauda deb nom bilan mashhur bo'lgan. Ya'ni onasi qora ayol bo'ladi, Yamanlik Yaman yahudiylaridan bo'lgan. Abdullah ibn Saba o'zini islomini zohir qilib nifoq kufrini yashirgan kishi bo'lgan. Qachoniki islom o'zini shuhratini yayib, xalqlar to'da-to'da bo'lib islomga kirgandan keyin birin-ketin shaharlar futuhatlarga aylanib, islom davrig'i dunyo uzaniga chiqqandan keyin Abdullah ibn Saba biror bir ish qila olmaydi. lekin qalbida alamli holat tirnardiki islomni bunday shon shuhratini ko'ra olmaslik. Shundan keyin boshqacha uslub bilan islomga shubhalar tashlashlik bilan islomni buzishlikni reja qildi. Birinchi bo'lib Madinadan boshlayman. Agar Madinaga shubha tashlab, fitna qilib Madinani izidan chiqaradigan bo'lsam, bu eng muvaffaqiyatli ish bo'ladi dedida Madina taraf yo'l oladi. Lekin Abdulloh ibn Saba bilmas ediki Madina to'la ulamolar bilan biror bir shubha tashlashlikka muvaffaq bo'la olmadi Abdulloh ibn Saba. Chunki Madina ulamolarni markazi islom poytaxti bo'lgan. Biror bir shubhani tashlaydigan bo'lsa, ulamolar buni tak tubgi bilan yo'q qilib yuziga urardi. Abdulloh ibn Saba Madinada biror kishini o'ziga tobi qilib ergashishlikka muvaffaq bo'la olmadi. E'tibor bering. Inson agar biror bir shubhat tashlamoqchi, fitna qilmoqchi bo'lsa, avvalo o'zini atrofiga odam yig'ishlik kerak bo'ladi. Abdulloh ibn Saba Madinadan buni eplolmadi. Lekin Abdullah ibn Sabani ilim bilan ulamolar yengdi. E'tibor qiling, ilmni qanday ahamiyatga ega ekanligini. Qachonki Abdullah ibn Saba muvaffaqiyatsizligini bilgandan keyin Madinada Sham taraf yo'l oldi. Shamda o'sha davrda Muaviya ibn Abi Sufyan radhiyallohu anhuma boshchi edi. Usmon radhiyallohu anhu ning valisi Shomdagi Muaviya edi. Muaviya ibn Abi Sufyan radhiyallohu anhu arab daholaridan hisoblanardi. Arab dohilaridan. Biror kishi bu odamni yeng yenga olmasdi ilm sohasida, fasohat sohasida, jang sohasida, har bir sohada. Muaviya ibn Abi Sufyan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kotibi bo'lishligini o'zi yetar edi. Qachoniki arablarni ichida musulmonlarni dohilarini, daholarini hisoblaganida ichida albatta Amr ibn al-As va Muawiya ibn Abi Sufyan albatta sanalar edi. Qachoniki Amr ibn al-As Misrdan qo'mondonlikdan chetlatilgandan keyin Muawiyani vazirik bo'lgan. Ikkita musulmonlar dohiysi bir bo'lgan. Zikr qilinishicha Muaviyat ibn Abi Sufyan va Amr ibn al-Aws ikkita dohi odam bir majlisda o'tirganida odob, shariat shunga o'xshagan suhbat ketganida odamlar aytdiki, siz ikkovingiz dohiylardansiz dedi atrofdagi kishilar. Shunda Muaviyat ibn Abi Sufyan Amr ibn al-Asga men sendan ko'ra dohiyroqman Ya'ni majlis, gap, suhbat ketyapti. Shunda Amr ibn al-As xohlasiz men sizga sizdan da dohiyroq ekanimni ko'rsataman dedi. Shunda Muaviya ibn Abi Sufyan ko'rsat daholigini. Shunda Amr ibn al-As aytdiki, atrofingizdagi odamlarni chiqaring tashqariga. Biror kishi qolmasin. Muaviya buyurdi-da, hamma tashqariga chiqsin dedi. Xonada faqat Muaviya va Amr qoldi. Endi bu yerda zakovatini, daholigini ko'rsatish kerak. Amr ibn al-As ko'rsataman dedi. Shunda Amr ibn al-As aytdiki, sizga bir sir aytaman dedi. Muaviya ibn Abi Sufyan sirni ayt deb turib, quloqini sekin Amr ibn al-Asga yaqinlashtirganida Amr ibn al-As Muaviya ibn Abi Sufyanga qarab, xonada hech kim yo'q, kimdan sir qilaman hech kim yo'q-ku xonada kimdan yashiraman bu sirni deb bu yerda ya'ni muaviyat ibn abi sufyonni go'yoki o'sha daho zakovatda e, mot qilgan o'rin xullas kalom ikkalasi jamlangan shomga muaviya ibn abi sufyan radhiyallohu anhu shomga amir bo'lgandan oldin ham 20 yil shomni boshqargan amir bo'lgandan keyin ham 20 yil boshqargan. 40 yil shunday zakovatli. Endi tasavvur qiling, bu zakovatlik daho insonga amrdek yana bitta zakovatli vazir bo'lgan. biror dona fitna qo'zg'almagan. biror dona, biror kishi fitna qila olmagan. Qanday siyosat bo'ldi bu? Allohu akbar. Kanat banu Isroila tasusuhumul anbiya. Banu Isroilni ambiyolar siyosat qilib boshqarar edi. Hadis davomida undan keyingi kelgan inson o'sha ishni davom ettirardi, ya'ni siyosatni. Bizni islom dinimizda ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam boshqargan edi. Islom siyosati bilan. Undan keyingi ergashgan sahobiylar, tabi'in, atba tabi'inlar Rasul sollallohu alayhi vasallam yo'li bilan insonlarni juda adolat bilan, juda chiroyli uslub bilan boshqarishgan. Eng chiroyli siyosat qilgan kishilardan hisoblanadi Muaviya ibn Abi Sufyan radhiyallohu anhu. Ibn Sauda qora ayolni bolasi Abdullah ibn Saba Yahudi Shomga kelgandan keyin Shomda ham biror kishini o'ziga ergashtira olmadi fitna qildi. birorta ishni uddiray bilmagandan keyin Kufaga boradi. Kufa Abdulloh ibn Saba uchun juda munosib joy bo'ldi. Fitna orqadan fitna ayni Abdulloh ibn Saba maqsad qilgan va xohlagan yer edi. Lekin Kufa Umar radhiyallohu anhu ni davrida birortasi Kufadan fitna qilishlikka muvaffaq bo'la olmagan. Umar radhiyallohu anhu ni xilofatida Kufaga Mughira ibn Shu'badek matonatli insonni vali qilgan edi. Shu sabab birortasi fitna qilishlikka muvaffaq bo'la olmagan. Qachonki Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu vafot qilgandan keyin bir qancha vaqtlar o'tib, bu yerda fitna makoniga aylangan edi Kufa. Aslida fitna ba'zi bir holatlarda boshlangan edi Misrda. Usaybiy degan bir odam bir fitna gaplarni qo'zg'ab yurar edi. Usaybiy dan Abdullah ibn Saba ba'zi bir gaplarni eshitib Abdullah ibn Saba insonlarni boshini og'ritib ba'zi bir gaplarni tashlab yurar edi. Usaybiq insonlarga aytardiki, alayhi alayhissalom keladimi? alayhi alayhissalom keladi oxirgi zamonda. Muhammad sallallohu alayhi vasallam keladimi? Muhammad sallallohu alayhi vasallam kelmaydi. Qanday Muhammad sallallohu alayhi vasallam Isodan ulug'roq-ku, qan nimaga kelmaydi deb savol tashlardi. Demak, Muhammad sallallohu alayhi vasallam Iso alayhisolamdan afzal, Muhammad sallallohu alayhi vasallam ham qiyomatga yaqin keladi. Innal ladzi farada alayka al-Qur'ana laradduka ila ma'ad oyatini o'qib shubha tashlar edi. Hujjat ham tayyor. Albatta, sizga Qur'onni nozil qilgan zot sizni belgilangan joyga albatta qaytaradi degan oyatni o'qirdi. Ya'ni Makkaga. Bu oyat mutlaq Muhammad sallallohu alayhi vasallam qiyomatga yaqin nozil qilinadi, nozil bo'ladi, keladi degan narsaga tushmaydigan oyat. Lekin oyatni zohiridan sizga Qur'onni nozil qilgan zot sizni qaytaradi degan ma'noda. Sizni qaytaradi ma'nosi Makkaga qaytaradi. Alloh taolo sizni mushriklar sababli Makkadan chiqargan bo'lsa, yana inshaalloh sizni yana Makkaga qaytaradi degan oyat edi. Makka futuhatiga, Makka fathiga ishora edi. Lekin bu odam Iso alayhisalom tushsa Muhammad alayhisalom qanday tushmaydi? Alloh taolo aytayapti-ku deb bu oyatni dalil qilardi. Bu Usaybiy Amr ibn al-As radhiyallohu anhu Misrda vali bo'lgan vaqtidagi ba'zi bir fitnalaridan edi. Amr ibn al-As bu gaplarni orqa varotdan eshitgach, bunga savollariga yoki bu shubhalariga, fitnalariga javob ham topib turgan edi. Hattoki Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu ga Amr ibn al-As o'sha Misrdalik yoq Umar ibn al-Xattobga risola yo'llab bizdan shunday bir inson chiqqanki, Usaybig nomi bilan bu kishi ba'zi bir gaplarni gapirib yuribdi dedi. Umar ibn al-Xattobga bu xat yetib kelgandan keyin darhol Amr ibn al as ga yana qaytadan xat yozadi. Maktubda shu bayon qilingan ediki, bitilgan ediki, sizga meni xatim yetib borishi bilan Usaybig'ni barid orqali, ya'ni pochta hisoblanadi deyiladi arab tilida, lekin o'sha davrda o'sha bariddan hattoki katta-katta narsalar ham jo'natilishi mumkin edi. Baridga qo'yilgan insonlar albatta haq oladi, oylik maosh oladi va xizmat qiladi. Umar ibn al-Xattob birinchi keladigan barid orqali Usaybig'ni jo'natib yuboring dedi. Amr ibn al-As radhiyallohu anhu Usaybig'ni jo'natib yuboradi Madinaga. Madinaga kelgandan keyin Umar ibn al-Xattob ashablarini yig'adi. Usaybig'ni o'tkazadi. So'raydiki, sen Usaybig'mi? Ha, men Usaybig'. Sen falonchi falonchi falon falon haqida so'radingmi insonlardan? So'radim. yana nimalar so'rading? Falon haqida, falon, falon deb o'zini fitna qilib yurgan gaplarini aytdi. Amirul Mu'minin Umar ibn Xattob. Hammasi fitna gaplardan iborat. O'sha boyaga aytganimizdek, Iso alayhisalom tushsa, Muhammad alayhisalom tushishligi tabiiy. Nimaga tushmaydi bu Muhammad alayhisalom Iso alayhisalomdan afzal? Mana oyat deb o'zini fitnali gaplarini hammasini Umar ibn Xattobga aytdi. va aytdiki, javob berasizmi savollarimga dedi. Umar ibn Xattob javob beraman dedi. Yana boshqa savollaring bormi dedi. Yo'q, boshqa savollarim yo'q. Umar ibn Xattob ya jallat ijlit. Ya'ni darra uradigan odamga buyurdida buni darra uring. Haligi darra uradigan kishi urdi, urdi, urdi, hattoki shunday qattiq urganligidan orqasidagi terisi titilib ketdi. Undan keyin Umar ibn al-Xattob buyurdiki, buni davolaylar. Davolanib kelgandan keyin tuzaldingmi dedi. Ha, tuzaldim. Jallod darra ur. Yana darra urdi. Yana boyagi holatga keldi. Terilari titildi. Undan keyin yana buni davolaylar, muolaja qilinglar dedi. Yana davoladi. Kelgandan keyin tuzaldingmi dedi tuzaldim yana jallod uring buni dedi yana darra urdi orqasidagi eti yana boyagi holatga keldi undan keyin yana buni davolanglar dedi davoladi yana olib kelgandan keyin yana darra urishlikka buyurganida Usaybiq aytdiki ya amiral mu'minin meni o'ldirmoqchi bo'lsangiz o'ldiring bunga men qodir emasman endi ko'tara olmayman buni dedi shunda Umar ibn al-Xattob yana haligi savollaringni odamlardan so'raysanmi dedi. Shunda Usaybiy vallohi men qaytib bu so'zni tilimga olmayman dedi. Shundan keyin Umar ibn al-Xattob aytdiki, endi Kufaga bor dedi. Usaybiy aytdiki, "Ya al Mu'minin, Misrga boraman vatanimga." Yo'q, Kufaga borasan. Kufada men vali qilgan Mughira ibn Shu'ba bor. sen uni oldida fitna qila olmaysan. Mughirat ibn Shu'ba radhiyallohu anhu islom keltirishdan oldin yo'l to'sar qattiq dahshatli insonlardan bo'lgan. Va islom keltirgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xos tan sohibchisi bo'lgan. Shuning uchun Umar ibn al-Xattob bu shiddatli insonni Kufaga fitna markaziga amir qilib qo'yadi. Shuning uchun Usaybiyga aytadiki, Kufaga borasan. Qachoniki sen fitna qilaman deb kalla ko'tarsang, Mughira ibn Shu'ba seni tiyib qo'yadi. Usaybiq Kufaga keladi. Vaqtlar o'tgandan keyin xavorijlar fitnasi boshlanib, xavorijlar fitnasida Abdullah ibn Saba ish boshlab, hattoki hamma fitnali gaplari Usaybiqning gaplari edi. Xavorijlarda bir to'plami bosh ko'tarib qo'zg'alon qilgan vaqtida kishilardan biri kelib Usaybiyog'ga: "Ey Usaybiyog', sen aytib yurgan gaplarni quvvatlashtirib, hozir bir jamoat to'plangan, bir guruh chiqqan. Xuddi sen aytib yurgan gaplar bor. Qo'shilmaysanmi? Vaqt keldi harakat qiladigan." deganida Usaybiyog' yelkasini qashlab qo'yar ekan. Chunki hali ham unutgani yo'q. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ni bergan ta'zirini. yelkasini qashlab qo'yar ekan. Ya'ni bu senlarga javob bo'lsin degan. Va aytar ekanki, menga solih kishi ta'lim bergan. Men Allohga qasamki, ular bilan birga chiqmayman dedi. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijonlar sirati, jihodi ham vafoti. Bu islom tarixi sahobalar hayoti rijonlar sirati jihodi ham vafoti unda bor qayg'u ham bordir shodlik quvonch ham tinglang bu ko'zlarda bir kulgi bir bo'lar g'am unda bor qayg'u ham bordir shodlik quvonch ham tinglang bu ko'zlarda bir kulgi bir bo'lar g'am bu islom tarixi sahobalar hayoti rijonlar sirati jihodi ham vafoti bu islom tarixi sahobalar hayoti rijonlar sirati jihodi ham vafoti olamga tavhidni yoyganlar zahmat chekib islomiy hayotni qurganlar qonlar to'kib olamga tavhidni yog'ganlar zahmat chekib islomiy hayotni qurganlar qonlar to'kib bu islom tarixi sahobalar ertalabki eshittirishlarimiz mana shulardan iborat edi e'tiboringiz uchun tashakkur Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijyonlar sirati, jihodi ham vafoti.